Բուժկետը բացումը կատարվել 90 թվականի փետրվարի 2-ից մինչև հիմա աշխատում եմ ուրիշ գյուղի դակնախբյուրից ամեն օր ճիշտ ժամանակին ներկայանում եմ եւ մեր աշխատանքի ավարտը կատարվում է 4-ից 15 րոպեին։ Բուժկետեն հաճախում տարբեր տեսակի հիվանդություններով հիվանդներ, որոնք ներկայանալով ստանում են իմ կողմից օգտակար խորհուրդներ եւ բժիշկների կողմից նշանակված տարբեր տեսակի նշանակումները։ Հաճախ ամեն երկուշաբթի ստուգվել է երեխաների սանիտարահիգենիկ վիճակը, որը կարելի է ասած գերազանց վիճակում է, եւ անցնկացնում նույն է թեմայի մասին զրույցներ երեխաների մոտ։ Հիվանդները ներկայանալով նրանք ուզում են իրենց հիվանդության նկատմամբ ճշգրիտ տեղեկություն իմանալ, իմ կողմից ստանալով այդ խորհուրդները շատ գոհ վիճակում դուրս են գալիս բուժկետից։ Շրջանային բուժմիավորմաբուժիչների կողմից լինում է գյուղական այցեր, որը շատ կարևոր է մեր համայնքի բնակիչների համար։ Նրանք ներկայանալով իրենց ուզող հացերը ներկայացնում են բժիշկներին, ստանում են թե օգտակար խորհուրդներ եւ դեղորայքի սպասարկում։ Ամեն երամսյակը մեկ սանեպիդկայան խմելու ջրի եւ հողի անալիզ ենք տանում, որը շատ լավ վիճակում է։ Իրենց զննումից հետո շատ լավ վիճակում է թե ջուրը եւ թե հողը։ Երեխաների պրոֆպատվաստումը կատարվում է մեր շրջանային բուժմիավորման բժիշկների կողմից, որոնք ներկայանալով բուժքի հետ ստուգվում է երեխաների առողջական վիճակը, նոր պրոֆպատվաստումը կատարվում է։ Դրանք էլ կատարվում է ըստ մեր պլանավորման պրոֆպատվաստման օրացույցի։ Նյութերի հետ ստացման խնդիրներ չունեք։ Չէ, Գեղորայքի սպասարկումը կատարվում է մեր շրջանային բուժմիավորումից։ Մենք ամեն ամիս տեղեկացնում ենք, եթե մեզ անհրաժեշտ է լինում Գեղորայք, որը արդեն սպառման եզրին է գտնվում, ամիսի երկու անգամ մենք ներկայանում ենք ասկերան եւ առանց որևիցե արգելքի ներկայացում ենք մեր պահանջագիրը եւ ժամանակին ստանում Գեղորայքը օգտագործում իր նպատակին եւ ժամանակին։ Բուժկետը ապահոված է առաջին օգնության համար նախատեսված բոլոր դեղորայքներով եւ անհրաժեշտ բարագաներով։ Ես իմ կողմից ոչ մի բողոք չունեմ մեր շրջանային բուժմիավորման կողմից եւ օգտվելու առիթից կարող եմ շնորհակալությունս հայտնել մեր շրջանային միավորման գլխավոր տնօրեն Գոհար Սուրենոնային, որը ցանկացած հարցով դիմելիս աջակցում է եւ ցուցաբերում այդ օգնությունը։ Ինչ հիվանդություններ, ինչ բողոքներով են հիմնականում։ Հիմնականում գյուղի հիվանդները կարելի է ասած հիպերտոնիկ հիվանդներն են։ Ներկադրությամբ ունենք 7 հիվանդ, որոնք զարգերակային գերճնշում ունեն եւ նրանք էլ մեր հանրապետության բժիշկների կողմից տարբեր ձևի նշանակումներով են ներկայանում մեզ մոտ ստանում են թե ներերակային եւ թե մկանային սրսկումները։ Քանի որ տեղացի չեմ, ապրում եմ Ակնաղբյուրում, Եթե օգնության կարիք ազգացվում համայնքի բնակիչների կողմից կանչերա լինում, սկզբում մեքենաների հարցը կարելի է ասած այնքան ապահով չի եղել, բայց ելի մեկ մեքենա, համայնքի ղեկավարի մեքենան այդ սպասարկումը կատարվել է իր կողմից։ Իսկ հիմա կարելի է ասած մեքենաների քանակը գյուղում շատացել է եւ բնակիչի համար արգիք չի հանդիսանում, քանի որ մեկ էլ եմ ասում, ես տեղացի չեմ, իրանք մեքենայով գալիս ինձ հետ են բերում, իմ առաջին օգնությունը ցուցաբերելուց հետո եթե հարկալինում հիվանդի հետ տեղափոխում եմ հանրապետական հիվանդանոց։ Օրինակ, եթե ծննդօգնության կարիք է լինում։ Ծնունդը ցավոք սրտի իմ մասնագիտությամբ թեկուզ քույրականն եմ ավարտել։ Մինչև հիմա այս 26 տարվա ընթացքում նման դեպքեր չի եղել։ Ճիշտ է, մի հոգի եղել է առանց ինձ տեղեկացնելու ծննդաբերությունը հաջողավատ է ունեցալ, մեքենայի մեջ է եղալ։ Դա եղել է 8-9 տարի առաջ։ Քանի որ արդեն հղիների սպասարկը մկատարում է մեր Ասկերյանի շրջանային հիվանդանոցի կողմից ամեն ամիս ներկայանում են հղիները, արգելք չկա Եղած դեպքում էլ երևի մեր օգնությունը, եթե Աստված մի արածե դեպքը կատարվի, չհասցնենք Հիվանդանոց տեղափոխել, կաշխատեմ իմ իմացածով, իմ եղածով որոշ չափով ապահովենք նման հիվանդների վիճակը։ Որպես բուժ աշխատող ինչ կցանկանայիք ձեր ուղին։ Ինչպես մեր հովի կողմից վերանորոգվել է մեր բուժկետը, այդ բուժմանկաբարձական կետը դուրս գալուց մեր հովանավորը առողջություն է ցանկացել ինձ եւ իր բարի մաղթանքներով ինչպես ասել է թող աստված չանի հիվանդ մտնի բուժկետով բայց մտնելուց էլ ինքը ապահով ձերքում լինի եւ իր առաջին օգնությունը ապահով ձերքով ստանա։ Նույն եւ ես կցանկանամ, կցանկանամ նման հիվանդներին առողջություն երկար կյանք, իսկ հարկ եղած դեպքում, եթե հիվանդը ոտք է դնում բուժկետը, թող միայն ու միայն իմ բարի ձերքերով, իմ բարի մաղթանքներով առողջ վիճակը դուրս գա բուժկետից։ բախշել Սիրտիմ շղթայվոտ չեմ կարող պրգել Սերնիմ կարացած իմ մոքին ամբոտ Սովորում եմ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Միաժամանակ նաև սովորում եմ Վիեննայի կոնսերվատորիայում։ Բարեմ դժվար չէ համատեղել եւ Երևանում սովորելը եւ Վիեննայում սովորելը։ Իհարկե, միանշանակ շատ դժվար է, բայց եթե կա ցանկություն, <laughs> եթե կա նպատակ, իհարկե ամեն ինչ հնարավոր է։ Մի տարի երևի Վիեննայում սովորում եք եւ ակնհայտ են տարբերությունները երևի ինչ որ զարգանալու հետ կապված հնարավորությունները որպես մասնագետ, որ որպես լավ երաժիշտ։ Ինչն է այնտեղ ուրիշ։ Իհարկե, ամեն երկրում կա իր առանձնահատկությունները, իր մշակույթը, ամեն ինչ շատ տարբեր է լինում ու նույնն էլ երաժշտության մեջ երաժշտական ասպարեզում հատկապես Վենան, որը համարվում է դասական երաժշտության մայրաքաղաք, ամեն ինչ շատ տարբեր է, չափից դուրս տարբեր է, բայց դրա այդ միասին չեմ կարող ասել, որ ամեն ինչ է տարբեր, որովհետև կարող ես գտնել նմանություններ ու կարող ես քո գործ ինքը թեշտացնել, կարողանալ համատեղել ինչ որ գիտելիքներ, երկուսի միասին խառնել եւ այնտեղ ավելի շատ ինչն է հետաքրքիր ինձ համար ինչն է նորություն, դա մթնոլորտն է։ Այնտեղի մթնոլորտը մի փոքր ավելի ուրիշ է, որովհետև չես կարող մոռանալ այն փաստը, որ այնտեղ են եղել ամենանվանի կոմպոզիտորները, Մոցարտ, Բեթհովեն, բոլորը ամենալավ կոմպոզիտորները եղել են են Վիեննա ապրել են ու դու մի են գնալու Վիեննա ու գիտակցելով ովքեր են այդ փողոցներում քայլել ու շնչելով այդ օդը արդեն միանգամից դու ինքդ ինչ որ չափով կարողանում ես դառնալ ավելի պրոֆեսիոնալ որովհետեւ պատասխանատվության մաս կա երևի շատ մեծ մաս կա կարող եմ ասել որովհետեւ իրոք երբ որ դու գիտակցում ես թե փողոցում որով դու հենց հիմա քայլում ես շատ դարեր առաջ, տարիներ առաջ քայլել է Մոցարտը, Բեթհովեն, Բրամս ապրել է կամ ամենա էլեմենտար օրինակը գնում ես տեսնում ես տուն թանգարանը արդեն քո մեջ շատ-շատ բան է փոխվում, թե որպես երաժիշտ, թե որպես մարդ, իհարկե, դու ինքդ զարգանում ես, ինքնակատարելա գործում ես ինչ որ չափով, որը այդ առումով այդքան շատ չի տալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ ցավոք սրտի ոչ շատ անվանի կոմպոզիտորներ են եղել Հայաստանում ու դու չես կարողանում գտնես շատ ինֆորմացիա նրանց մասին, իհարկե չենք խոսում համացանցի մասին, բայց դե համացանցը իհարկե չես կարող համեմատել ռեալ կյանքի հետ փողոցները, նույն այդ օդը, մշակույթը իհարկե դրանք տարբեր են, բայց շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ երկուսն էլ իրար հետ համատեղել, որովհետև հայկական կոմպոզիտորներին էլ իհարկե իրենք իրենց տեղ ունեն ու նշանակություն ունեն, այնպես որ երկուսը փորձում են իրար հետ համատեղել, որպեսզի դու նաև կարողանաս ներկայացնել քո ազգային մշակույթը Եվրոպայում որը հուսով եմ, որ ինձ մոտ կստացվի, ստացվում է։ Ջութակը հեշտ գործիկ անվանել չի կարելի։ Ոչ։ Ինչպես կատարվեց ընտրությունը հասարակ գործիքի։ Երբ փոքր էի, 3-4 տարեկան էի, պատից կախված <laughs> գորը ջութակը, ես էլ ունեի այդպես մի հատ գորը ջութակ կոլաժի տեսքով, ու ինձ միշտ շատ հետաքրքիր էր թե ինքը ինչ ձևի է։ Ես անգամ անունը դրել էի Մանե, ու հետագայում իմ քուրիկի անունը ես դրեցի Մանե, ու տենց ինձ միշտ շատ հետաքրքիր էր լինում այդ գործի երաժշտիկ ու իմ հայրիկն էլ շատ-շատ ինքը երաժիշտ չէր, բայց շատ սիրում էր դասականը ու ինքն էլ շատ մեծ ցանկություն էր որպեսի իմ մեջ ռոպագանդե դասական երաժշտությունը ու ես էլ դնում էի 4 տարեկան շատ լավ հիշում եմ դնում էի հերոստատությամբ ինչ որ համերգներ էին հայում, այսպես իվաներ, ու տենց որոշեցի, որ ես անպայման ուզում եմ գնալ ջութակի, հատկապես ինքը դարձել էր իմ ընկերուհին, քուրիկը, ամեն ինչ էր ինքը դարձել։ Իհարկե, բայց շատ դժվար էր սկզբում, որովհետև ինչքան էլ երեխան շատ սիրում այդ գործիքը, միևնույն է պարապել, <laughs> կանգնել մի ժամ, երկու ժամ ու պարապել, երբ մտածում ես, որ կարելի է դրա փոխարեն գնալ բակ խաղալ, վազուզել, իհարկե դա շատ դժվար է։ Բայց աստորեն ընտրությունը կատարված էր։ Այո։ Եվ հիմա քո առօրյան այսօրվա ապացույցն է նրան, որ սխալ ընտրություն չի կատարվել։ Այո, ես իրոք համոզված եմ ու գնալով ամեն օր համոզվում եմ, որ հաստատ սխալ ընտրություն չեմ կատարել, որովհետև երբ որ մտածում եմ անգամ ինչ կարելի էր անել երաժշտությունից բացի, շատ-շատ բաներ իհարկե կարելի անել, բայց իմ կարծիքով երաժշտությունը այդ ամենաարագ ու ամենադյուրին միջոցն է արտաքին աշխարից կտրվելու ու միանգամից քո ներքին աշխարհը, քո աշխարհը ստեղծելու ամենահեշտ տարբերակն է։ Մարամ էմոցիոնալ մարդ ես, իսկ արվեստագետները հատկապես արտաքին աշխարհի հետ իրենց էմոցիաները, արտաքին աշխարհի հակասությունները եւ այլն երևի ենթադրում եմ, որ մի քիչ դժվար է լինում։ Ինչն է հատկապես ամենադժվարը որպես մշակույթի մարդ, որպես արվեստագետ, երբ նայում ես սովորական ինչ-որ բաների։ Ճիշտն ասած, այո, իհարկե, շատ-շատ լինում են դժվարությունները, որովհետև ինչպես նշեցիք, շատ էմոցիոնալ մարդ եմ։ Չեմ ուզում տարբերակեմ արվեստագետ ու ոչ արվեստագետ, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր արվեստագետ չլինելով շատ-շատ արվեստագետներից ավելի շատ արվեստագետ են, այսպես եթե կարելի ասել, ու ճիշտ ճիշտ ասած մարդկային հարաբերություններում, հա, եթե խոսենք արտաքին աշխարհից, մարդկային հարաբերություններից, իհարկե, երբ որ դու լինում ես էմոցիոնալ մարդ ու երբ որ դու լինում ես շատ անկեղծ, ու նվիրվող ինձ յուրաքանչյուր մարդու մոտ լինում են նույն դժվարությունները, ինչ որ լինում են արվեստագետների մոտ, բնականաբար նույնը ուղակի միգուցե արվեստագետները մի փոքր ամեն ինչ ավելի գունեղ ու ամեն ինչ ավելի բարդ ու մանրակրկիտ են տանում, բայց այդպես որ ասեմ հատուկ ինչ որ առանձնահատկություններ չէ, որովհետև ոչ ազգը կապ ունի, ոչ կապ ունի ինչ մշակույթի մեջ ես, ինչ մասնագիտություն ունես, որովհետև մարդ մնում է մարդ ու ամեն մեկի մոտ է լինում են շատ եւ բարդ օրեր, եւ շատ հեշտ օրեր ու ամեն մեկը տանում է այդ ամեն ինչը յուրովի։ Դրա համար չեմ ուզենա ուղակի ասել արվեստագետին։ Ուղակի արվեստագետը մի գուցե մի փոքր ամեն ինչ ավելի գունեղ է տեսնում ու տանում ոչ ավելի։ Մարիամ հնարավորություն կար մասնակցել ինչ որ մրցույթ մշակույթների, ասենք այդ բեմ բարձրանալ եւ այլն, ինչեւ այս պահը, որ ավելի հեշտ լինի, գուցեև 6 տարեկանից սկսած բախտս բերել այնքանով, որ առաջի դասարանից սկսած ես միշտ համերգների մեջ եմ եղել, միշտ համերգներ, մրցույթներ։ Այնուամենայնիվ մի բան է դասարանում դասախոսի հետ, ուսուցչի դասախոսի հետ ագամ սովորել մեկ այլ բան է բեմ բարձրանալ ու մատուցել։ Իհարկե, լրիվ տարբեր բաներ են, բայց օրինակի համար միգուցե մի փոքր տեղին չի իմ համեմատությունը, բայց կարելի է նաև համեմատել երաժշտությունը սպորտի հետ, սպորտսմենների ու երաժշտների կյանքը, որովհետև մարդիկ պարապում են ժամը ժամերով, տարիներով ու այդ ամեն ինչը անում են ընդամենը 10 րոպեի կամ 5 րոպեի համար։ Ու դրա համար այդ առումով կան ինչ որ նմանություններ իրոք սպորտմենների հետ։ Ուղղակի երաժշտությունը ավելի շատ հնարավորություն է տալիս անկեղծ լինել ու երբ որ մարդ անկեղծ է լինում նվագելուց, հանդիսատեսը դա մի անգամից զգում է եւ չես կարող դու հանդիսատեսին խაფել ու երաժշտությունը ունիկալ տեղն է, որտեղ դու ինքդ քեզ չես կարող խაფել ամենաառաջինը, որովհետեւ եթե դու փորձես ինչ որ որ ձև ինքդ քեզ խփել, ընդհանրապես դու չես կարողանա ոչ մի տիպի արվեստ ստեղծել։ Ու դրա համար միևնույն է դու պետք է մաքսիմալ անկեղծ լինես, դու չես կարող ինչ որ չափով մտածես, հա դասարանում ինչ որ անեմ բեմի վրա, հակառակը միշտ բեմում ավելի շատ ես տալիս ու նաև բեմ ինչով է շատ լավ, որովհետև դու ինչ տալիս ես այդ էներգետիկան, դու էներգետիկայել ստանում ես։ Իսկ դասարանին է ուղակի դու պարապում ես, միշտ չի որ դու ամբողջ հոգով տրվում ես դրան, իսկ երբ որ դուրս ես գալիս բեմ ու ու դու գիտես, որ դու ունես միայն մեկ հնարավորություն ասելու քո ասելիքը ու հասցնելու ունկնդրին, այդ ժամանակ իհարկե արդեն եւ մտածելակերպը դե փոխվում եւ իհարկե պատասխանատվության ահրելի զգացողություն եւ լարվածություն, հուզմունք ամեն ինչ միանգամից իրար խառնվում, որովհետեւ մաքսիմալ պետք է անկեղծ լինել ու մաքսիմալ պետք է կարողանալ հասցնել քո ուզածը հասցնել։ Եվ գիտելիքը զգացմունքը։ Իհարկե, իհարկե, բայց նաեւ այո, պետք է գիտելիքը զգացմունքի հետ միախառնել, որովհետեւ չերևա, որ դա միայն գիտելիք է կամ դա է դժվար, որ պետք է ինքան պրոֆեսիոնալիզմ ունենաս, որ կարողանաս երկուսը միախառնել ու ստանալ քո ուզած իսկական երաժշտությունը։ Առաջին անգամ Արցախում եք։ Այո, <laughs> հիմա, ինչ համար շատ ուրախ ենք եւ երևի սկսենք տպավորություններից, քանի որ առաջիններ, իսկ Արցախ այցելել եք համերգով։ Այո, շատ մեծ գուներ, բազմատեսակ, բազմապիսի տպավորություններ ունեմ։ Միշտ շատ երազել եմ լինել Արցախում, ու հատկապես ապրիլյան պատերազմի դեպքերից հետո քանի որ ես 19 տարեկան եմ չեմ տեսել մինչև այդ ու միշտ լսել եմ իհարկե պատերազմի մասին բայց իհարկե դու չես կարող այդ ամեն ինչը վերապրել այնպես ինչպես վերապրել այն ժամանակ ովքեր եղել են եւ այս ապրիլյան պատերազմի ժամանակ իմ ապրումները ու ամեն ինչ իրար խառնվել ինչ որ էսպիսի բաներ ես շատ-շատ ուզում էի տեսնել Արցախը վերջ վերջո հասկանաս ինչի համար են այդքան մարդու արյուն այդքան այդ ամեն ինչ այդ հզորությունը, բնությունը, ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է ու շատ շատ ուրախ եմ, որ վերջապես ես ունեցա այդ հնարավորությունը տեսնելու Արցախը ու հատկապես նաև հանդես գալու համերգով։ Ես միշտ լսել եմ, որ ասում են, որ Արցախը փոքրիկ Շվեյցարիան է Հայաստանի ու ես բախտավիճակվել նաև լինել Շվեյցարիայում ու այդ նույն Շվեյցարիայի բնություն, Արցախի բնությունը իրոք շատ շատ հրաշալի, գեղեցիկ ու իհարկե Արցախի բնությունը այնպիսի հոգի ու ոգի է տալիս, որ հենց մտել եմ միանգամից շաքաղվել եմ ու իրոք շատ մեծ են տպավորությունները։ Ու դեռ մինչև հիմա այնց կլինեն համոզված եմ, դեռ հետ էլ գնամ լինելու են շատ տպավորված եմ։ Ու շատ ուրախ եմ նաև, որտեվ դա նաև օգնում է երաժշտության մեջ իհարկե։ Ինչքան մեծ են տպավորությունները լինում, այնքան ավելի ու հենց մեր Ամերիկա այսօր էր, մենք եկել ենք կվարտետային կազմով ու մեր շատ լավ ընկեր Դավիթ Հակոբյանի նախաձեռնությամբ եւ նվագելու ընթացքում էլ այսօր իմանալով արդեն լսելով մի շարք պատմություններ եւ պատերազմից եւ ուղակի տեսնելով բնությունը եւ ամեն ինչ եւ նվագելով կոմիտաս նվագելու ընթացքում էլ շատ-շատ պահեր է եղել որ ես ուղակի սկսել եմ դողալ հուզվել որովհետեւ արդեն ամեն ինչ մեկնաբանությունը լրիվ ուրիշ ձև է ստացվում ու դու ինքդ արդեն լրիվ ուրիշ ձև ես հասկանում նույն կոմիտաս որովհետեւ ինչ տարբերություն կոմիտասը որ թվականին է եղել որովհետեւ հայկական պատմություն պատմություն ընդհանրապես հայերի պատմությունը շատ ցավոք սրտի կրկնվում է անընդհատ ու իրոք նույն այդ ամեն ինչ ես երկու օրում ինչ էստեղ եմ ցավոք դեռ երկու օր բայց հուսով եմ որ ես էլի կգամ շատ երկար ավելի ժամանակով ու երկու օրվա ընթացքում այդ ամեն ինչը վերապրել եմ արդեն ու շատ ուրախ եմ որ կարողացա նաև համերգի ընթացքում էլ իմ երաժշտության մեջ էլ այդ ամեն ինչը փոխանցել ու դնել հանդիսատեսից ինչ տպավորություններ հասկացան, մոցաների փոխանակում այդպես ասենք այո, եղավ շատ-շատ շատ ջերմ հանդիսատես, շատ ջերմ ունկնդիր եւ միանգամից էներգիաները իր փոխանակվեցին։ Իհարկե շատ-շատ ուրախ էի նվագել հենց Արցախի ժողովրդի համար, որովհետեւ ինձ համար դա շատ մեծ պատիվ է ու նաեւ շատ մեծ հուզմունք կար առաջին անգամ նվագել Արցախի ունկնդրի համար ու բոլորը իհարկե հասկանում են, բոլորը շատ պահանջկոտ են, բայց շատ ջերմտնոլորտ, շատ ջերմարթիկ, շատ ուրախ։ Իհարկե շատ հաճելի էր նվագելը։ Շնորհակալություն Մարիամ, հուսամ ավելի երկարատև այցով <laughs> ես էլ շատ հույս ունեմ։ Շատ մեծ հույս ունեմ։ Արցախը ձգողական ուժ ունի, որպես կարելի ասեմ, եթե առաջին անգամ եկել եք, կուզեք նորից գալ։ Ես արդեն ուզում եմ նորից գամ։ Ես արդեն կարոտում եմ Արցախը։ հա։ Մենք սիրով կսպասենք ուրեմն։ Մեծ շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։